Նիստի օրակարգային հարցերից էր զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը նախապես քննարկվել ու արժանացել էր գլխադասային հանձնաժողովի հավանությանը։ Օրինագիծը ներկայացրել է սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի հարցերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահրամ Արաքելյանը։ Ադրբեջանի կողմից իրականացված սադրիչ գործողությունների հետևանքով մահացած անհայտ կորած քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիական անձանց սոցիալ քաղաքական երաշխիքները օրենքի մակարդակով ամրագրելն է։ Տեղյակ եք, որ Արցախի հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 570-ին որոշմամբ արդեն իսկ սահմանվել են միամրակ դրամական շնանուց ադեշ գործողությունների հետևանքով մահացած կամ անհայտ կորածանձի ընտանիքի համար 5 միլիոն դրամի չափով առաջին խմբի հաշմանդամ ճանաչված կամ հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ստացած անձի համար 3 միլիոն դրամի չափով խմբի հաշմանդամ ճանաչված անձի համար 2 միլիոն դրամի չափով եւ երրորդ խմբի հաշմանդամ ճանաչված անձի համար 1 միլիոն դրամի չափով։ Նախագծի վերաբերյալ մտքերի փոխանակության ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը կոչ է արել կողմ քվյարկել նախագծին, ընդգծելով սակայն, որ այն կատարելագործելու անհրաժեշտություն ունի։ 25 կողմ ձայնով խորհրդարանն այն ընդունել է որպես օրենք։ Հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացրել է Կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով ներկայում կրթության ոլորտում արկա են մի շարք առանցքային խնդիրներ, որոնց հիման վրա առաջարկվում է օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել։ Առաջարկող փոփոխությունները եւ լրացումները նշված ուղղություններով թույլ կտան մեծացնելու համակարգի գործառության արդյունավետությունը, խրախուսելու համակարգի զարգացման հնարավորությունները, ապահովելու եւ զարգացնելու ուսուցիչների մասնագիտական կատարելագործման շարունակականությունը, կատարելագործելու հնական հստակիցների կառավարման մեխանիզմները։ Նախագծի վերաբերյալ իր անհամաձայնությունն է հայտնել падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Նախագիծն ընդունվել է ձայների 18 կողմ, 3 դեմ, 2 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Միաձայն է ընդունվել Զենքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ներկայացրել է ոստիկանապետ Արտեմ Հարությունյանը, նշելով, որ գլխադասային հանձնաժողովի կողմից առաջարկությունն ընդունվել է նախագծի հեղինակների կողմից։ Զենքի մասին օրենքով կարգավորվում է Արցախի հանրապետության տարածքում քաղաքացիական, ծառայական եւ ձերքի մարզական հաց մարզական զենքի շրջանառության, այդ թվում հատուկ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող իրավաբանական անձանց ժամանակավոր օգտագործման համար ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներից մարզական զենքի առանձին տեսակներ տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները։ Խորհրդարանի առաջին ընթերցմանը ներկայացված Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության մասին հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն ընդունվել է 26 կողմ ձայնով։ Ընդունվեց նաև շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթը, ըստ որի արգելափակվում է շահումով խաղերի ինտերնետ հասանելիությունն ու գովազդը։ Նախագիծը ներկայացրել է ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնական հանրակատար Վահրամ Բաղդասարյանը, նշելով, որ խնդիր օրենք նոր առաջ ընդունելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երիտասարդության շրջանում վտանգավոր երևույթի տարածումը կանխելու անհրաժեշտությամբ։ Իրավիճակը բոլորովին այլ է համացանցային դիրույթում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտարերկրապետություններում գրանցված ինտերնետ շաումով խաղերի վիճակախաղերի կազմակերպիչները փաստացի իրենց գործունեությունը ծավալում են նաեւ Արցախի Հանրապետության տարածքում որին կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում բարձում է, որ ներգրաված են բազմաթիվ թվով Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ, ինչի հետևանքով զգալի ֆինանսական միջոցների արտահոսք է տեղի ունենում Արցախի հանրապետությունից եւ միաժամանակ վերոնշյալ խավերի մասնակիցների մեծ մասը հայտնվում են ծանր շնութական դրության մեջ։ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը նույնպես արժանացավ խորհրդարանականների դրական արձագանքին եւ 27 կողմձայնով օրենքի ուժ ստացավ։ Այսուհետ կխստացվեն նաեւ պետական դավաճանության եւ լրտեսության պատժաչափերը։ Օրինագիծը խորհրդարանում ներկայացրեց արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ժիրայր Միրզոյանը։ Առաջարկվում է պետական դավաճանություն դիտարկել նաև միջազգային կազմակերպությանը, ինչպես նաև օտարերկրական միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչին պետական գաղտնիք շարունակող տեղեկություն հանձնելը կամ այդ տեղեկությանը նշված անձանց ծանոթանալու համար պայման ստեղծելը։ Պետական դավաճանության համար սահմանված 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկման, դույքի բռնագրավման կամ առանց դրա փոխարեն առաջարկվում է սահմանել 15-ից 20 տարի ժամկետով կամ ծմահ ազատազրկում։ Նախագծով լրտեսության հանցակազմում որպես հանցավոր գործունեություն ավելանում է նաև միջազգային կազմակերպությանը կամ օտարերկրյա կազմակերպությանը, հասարակական կազմակերպությանը պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հանձնելը, ինչպես նաև այդ տեղեկությունները հանձնելու նպատակով շորթելը կամ դրանց ծանոթանալու համար պայման ստեղծելը։ Իսկ պատիժը առաջարկվում է 8-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկման փոխարեն սահմանելու 12-ից 20 տարի ժամկետով կամ ծմահ ազատազրկում։ Միաժամանակ որպես նշված հանցագործությունների համար պատիժը մեղմացնող պարտադիր հանգամանք սա համարվում է անձի կողմից հետագա վնասը կանխելուն ուղղված գործողություններ կատարելու դեպքում վնասը կանխված լինելու փաստը։ Նիստի վերջում падգամավորական հայտարարություններով հանդես են եկել Վահրամ Բալայանն ու Արթուր Մոսյանը։ Անիա Բաղյան, Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։